يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد Siku tutapoiambia Jahannam, "Je, umejaa?" Nayo itasema, "Je, una ziada?" وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد Na pepo italetwa karibu kwa ajili ya wachamgu, haitakuwa mbali. Hadha ma tu'aduna likulli awabin hafidh, haya ndiyo mnayoahidiwa kwa kila mwenye kurejea kwa Mwenyezi Mungu na akajilinda. Man khashiya ar-rahman bil ghaibi wa jaa biqalbin munib, mwenye kumwogopa mwingi wa rehma alikuwa hammoni na akaja kwa moyo ulioelekea udkhuluha bisalamin dhalika yawmul khulud ingieni kwa salama hiyo ndiyo siku daima dawamu lahum ma yashauna fiha waladaina mazid humo watapatwa kitakacho na kwetu yako ya ziada. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashad minhum batshan fanaqabu fil bilad hal min mahis na kaumu ngapi tuliziangamiza kabla yao waliokuwa na nguvu zaidi kuliko hawa nao walitangatanga katika nchi nyingi je walipata pa kukimbilia ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد Hakika katika hayo upo ukumbusho kwa mwenye moyo au akatega sikio naye yupo anashuhudia. ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب na bila shaka sisi tumeziumba mbingu na ardhi na vilio baina yao mnamo siku sita na wala hayakutugusa machofu. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla alghurub. Basi vumilia kwa hayo wasemayo na mtakase kwa kumsifu Mola wako mlezi kabla ya kuchomoza jua na kabla ya kuchwa. Wa min al layli fasabbihhu wa adbara as sujud, na katika usiku pia mtakase na baada ya kusujudu. Wastami' yawma yunadi al-munadi min makanin qarib, na sikiliza siku ataponadi mwenye kunadi kutoka pahala karibu. Yawma yasma'una as-sayhata bil-haqq بالحق ذلك يوم الخروج Siku watakaposikia ukelele wa haki. Hiyo ndiyo siku ya kufufuka. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير Hakika sisi tunahuisha na tunafisha na kwetu sisi ndiyo marejeo. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا Dhalika hashrun alaina yasir, siku itapowapasukia ardhi mbio mbio, mkusanyiko huo kwetu ni mwepesi. Nahnu a'lamu bima yaquluna wama anta alayhim bijabbarin fadhakkir bilqur'ani man yakhafu wa'id sisi tunajua kabisa wayasemayo wala wewe si mwenye kuwatawalia kwa ujabari basi mkumbushe kwa Qur'ani iliogopa onyo Allahu akbar Allahu akbar La siku tutapoiambia jahannamu kwa kuwatia kiwewe makafiri. Je, umejaa? Nayo jahannamu iseme kwa kuwakadhibikia, wapo wengine zaidi wa kuongeza katika hawa wenye kudhulumu. Na pepo iliyopambwa italetwa karibu kwa ajili ya wenye kumcha Mola wao mlezi kwa kufuata amri zake na kuyaepuka makatazo yake, iletwe pahala pasipokuwa mbali nao. Haya ndiyo malipo ya kila mwenye kurejea kwa Mwenyezi Mungu aliye mwingi wa kuhifadhi sheria zake. Mwenye kuhofu adhabu ya Mwenyezi Mungu ambaye rehema yake imeenea juu ya kila kitu na yeye haonekani na akaja akhera na moyo wali kusharejea kwa Mwenyezi Mungu mtukufu. Itasemwa kwa heshima yao ingieni peponi kwa amani. Hiyo siku mtakapoingia peponi ndiyo siku ya kubakia milele isiyo na mwisho. Hao wacha Mungu watapata kila wakitaka huko peponi. Na sisi tunazo neema za kuzidi kuliko yanayompitikia mtu kuyawaza. Na wengi tumekwisha wateketeza kabla ya hawa wanaokadhibisha katika mataifa yaliyokwisha pita. Wao walikuwa na nguvu na madaraka zaidi kuliko hawa, wakaizunguka miji, wakishughulika kuchungua na kutafuta. Je, walipata pa kukimbilia wasiangamizwe? Hakika kwa waliotendewa hao wakaumu zilizokwisha pita ni mawaidha kwa mwenye moyo kufahamu hakika ya mambo au akasikiliza uongofu na akili zake anazo. hapa hakika tumeziumba mbingu na ardhi na viumbe viliomo baina yao katika siku sita na hatukupata kuchoka. Rejea mambo yaliyohusumana ya neno siku za uumbaji katika maelezo ya kitaalamu juu ya aya za idadi tisa mpaka 12 katika sura Fusilata, sura ya 41 tisa hadi 12. Ikiwa haya yamebainika, basi ewe mtume yastahamilie hayo yasemayo hao wanaokanusha ya uongo na uzushi kuhusu utume wako, nawe mtakasishe msabih muumba wako na mlezi wako na kila upungufu. Ukimhimidi wakati wa alfajiri na wakati wa alasiri, kwani ibada nyakati hizo ni jambo kuu. Na pia mtakasishe msabihi katika saa za usiku na baada ya swala. Nasikiliza habari ninazokuambia katika hadithi za kiyama, kwani shani yake ni kubwa. Siku ataponadi malaika wa kunadi kutoka pahala pakaribu na hao wanaoitwa Siku wataposikia mpulizo wa pili wa haki, nao ni wakufufuliwa watu. Hiyo ndiyo siku ya kutoka kwenye makaburi. Hakika sisi peke yetu ndiyo tunaohuisha viumbe vyote na tunavifisha duniani. Na kwetu sisi peke yetu ndiyo marejeo akhira. Siku itakapowapasukilia ardhi na watoke humo mbio mbio wakikimbilia mkutanoni hilo jambo kuu la kuwakusanya wote ni dogo na jepesi kwetu. Sisi tunajua kuliko yeyote hayo yasemayo ya uongo juu yaliyohusu tume wako. Wala wewe hukutumwa walazimishe kwa unayotaka. Ila wewe ni mwonyaji basi mkumbushe kwa Kurani muumini mwenye kuiogopa adhabu yangu ili ukumbusho mfae.